են տվել, որ եթե դիտավորություն չլինի, ապա չի կարող մերոտն այն աստիճանի աղտոտված լինել, որ վտանգ ներկայացնի կյանքի համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հեկիմյան թաղամասից երևում էին աչափնակից բարձրացող կրակիսյունն ու ծխի թանձր քուլաները։ Հարցմանս ի պատասխան ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից տեղեկացրին, որ կենտրոնական աղբանոցում է հրդեհ բռնկվել։ Գիտեպ Առաջին անգամ չէր աղբանոցն այրվում, անհարմարություններ պատճառելով աչափնակի բնակիչներին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում քաղաքացուց ահազանգը ստացվել է հոկտեմբերի 3-ին ժամը 20:42 րոպեին։ Բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու եւ հրդեհային վտանգը ժամանակին կանխելու համար կանչի վայրը մեկնել արտակարգ իրավիճակների ծառայության փրկարար ուժերի վարչության հարշեջ փրկարար մասից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է հրդեհը բռնկվել է թաղամասի աղբանոցում եւ քամու միջոցով տարածվել հարակից 4 խոտածածկ տարածքներում եւ թփուտներում։ Գնահատելով իրավիճակի բարդությունն ու ռիսկը, հարշեջներին օգնության է հասել եւս երկու մարտական հաշվարկ հաշվարկ։ Կրակի տարածման վտանգը կանխվել է։ Հրդեհը մեկուսացվել է առավոտյան ժամը 8-ին։ Աղփանոցից դեռ այսօր էլ ծուխ էր ելնում։ Հրդեհ մասնագետները դասել են բնածին պատահարների շարքին։ Եթերային ձերուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Գրադարանում ամեն ինչ մաքուր է, գոկիկ ու տրամադրող։ Միայն թե ընթերցասրահն է փոքր ընդամենը 4 սեղան է տեղավորվում, իսկ ցերեկային լույսը թափանցում է մի նեղ փոքր լուսամուտից։ Ժամանակի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանն ընդարձակ ու լուսավոր ընթերցասրահ ուներ։ Տարածքի մի մասը վաղուց է օտարվել, եւ գրադարանը ստիպված է միջոցառումներ անցկացնել ունեցած ընթերցասրահում, որտեղ հազիվ 30 մարդ տեղավորվի։ Լավն այն է, որ ամեն մի սեղանի համակարգիչ կա, եւ ընթերցողը կարող է անվճար օգտվել համացանցի ծառայությունից։ Մոտ 50000 կտոր գիրք ունի գրադարանը, 3000 ընթերցող, մեծ մասը դպրոցականներ ու ուսանողներ։ Համացանցն այսօր անսահման հնարավորություններ է տալիս զանազան տեղեկություններ քաղելու, գրքեր ընթերցելու, որպեսի ընթերցողների քանակը, հաճախելիությունը չնվազի, մենք համացանցի հետ ոչ թե մրցակցում ենք, այլ օգտագործում նրա առավելությունները, ասում է գրադարանի տնորեն Անահիտ Միրզոյանը մեր ծնողները, տատիկները, պապիկները ընթերցանությանը ավելի մեծ տեղ էին տալիս, քան ներկա երիտասարդները։ Շատ երիտասարդներ ներկայում կարդում են ավելի շատ էլեկտրոնային գրքեր։ Ճիշտ է, ցանկացած գիրք կարելի է համացանցում գտնել ու կարդալ, բայց ոչ մի էլեկտրոնային գիրք չի կարող փոխարինել տպագիր գրքի հետ անմիջական շփմանը։ Համացանցն ունի իր առավելությունները եւ թերությունները։ Կան գրքեր, որ հայերեն տարբերակով չկա գրադարաններում, այդ դեպքում շտապ օգնության է գալիս ինտերնետ ծառայությունը։ Համակարգչի արխիվ չես կարող երկար նստել, կարող են առաջանալ տարբեր հիվանդություններ։ Համակարգչից օգտվելու համար պետք է ունենալ նաև ինտերնետ կապ։ Գիրքը ուղեկցում է քեզ ամենտեղ։ Տպագիր գիրքը նկատի ունեք։ հա, Տպագիր գիրքը ուղեկցում է քեզ ամենտեղ։ Ես հավատում եմ, որ անգամ այս դարում Հնարավոր է վերականգնել գրքի հանդեպ հետաքրքրությունը, ձերծ պահելով այն բոլոր տեսակի մրցակցություններից։ Ուրեմն գիրք վերցրեք եւ մուտք գործեք նոր աշխարհ համարում եք, որ գրքի հանդեպ նախքին հետաքրքրությունը դեռ վերականգնված չէ։ Վերականգնված է, բայց ոչ լիովին։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ կապը գնալով ել ավելի ամուր լինի մեր ընթերցողի եւ գրքի հետ։ Մեր գրադարանը ունի անվճար ինտերնետ սպասարկում։ Երեխաները գալիս ու օգտվում են ինտերնետ ծառայությունից, բայց հիմա գնալով շատանում է երեխաների հոսքը մեր գրադարան, որոնք շատ են ուզում կարդալ տպագիր գրքեր։ Շատացել է նաև սերը դեպի այլ գրականություն, օտարլեզու գրականություն, ու հաճախումները գնալով շատանում է, որը շատ ուրախալի է մեզ համար։ Նկատի ունեք միայն ռուսերենը, թե նաև անգլերեն։ Անգլերեն ունենք։ Գրքեր ունեք դուք, օրինակ գեղարվեստական գրականություն կամ մասնագիտական գրականություն այլ լեզուներով։ Այո, մենք ունենք եւ գրականություն, որը թարգմանված է անգլերեն լեզվով, ռուսերեն գրքեր ունենք, ստանում ենք գրքեր տարբեր մարդկանցից, նվիրատվություն, նվիրատվություն, այո, ու գտնում ենք բավարարել մեր ընթերցողների պահանջները։ Պիտի ենթադրել, որ ձեր հիմնական ընթերցողները դպրոցականներ եւ ուսանողներ են։ Մեծ մասը այո։ Եվ նրանք հիմնականում ինչ գրականություն են պահանջում։ Դուք ասացիք, պահանջված է օտարալեզու գրականությունը։ Հիմնականում ծրագրային, մասնագիտական գրականություն ըստ երևույթին։ Մեծ մասը, այո, երեխաները դպրոցներից գալիս են եւ ավելի շատ պահանջված են մասնագիտական ծրագրային գրքեր։ Շատ են ընթերցում ժամանակակից գրողների գրքերից։ Գրադարանը կարող անում է ձերկ բերել նոր գրքեր, եթե ժամանակակից հայ գրականությունը նկատի ունեք ըստ երևույթին, պահանջված է գրադարանը հնարավորություն ունի ձերկ բերելու նոր գրականություն, նոր գրքեր։ Այո, մեծ դրամադրած գումարի չափով ձերքենք բերում ժամանակակից հայ գրողների գրքերից բայց այդ գումարը բավարար է հրատարակված թարմ գրականությունը ունենալ ոչ բոլոր գրքերն են կարողանում ձերկ բերել, գումարը ավելի շատ լիներ, ավելի շատ գրքեր կունենայինք, բայց մեր հնարավորությունների չափով ձգտում ենք բավարարել մեր ընթերցողներին։ Ընթերցասրահում հիմնականում ինտերնետ ծառայությունից են օգտվում, թե նաև տպագիր գիրք են պահանջում։ Երեխաները օգտվում են մեր ընթերցասրահում ոչ միայն ինտերնետ ծառայությունից, համակարգչից, այլ նաև օգտվում են մեր գրադարանի ընթերցասրահում գտնվող տարբեր գրականությունից, հանրագիտարաններից գրում են ռեֆերատներ եւ պատրաստվում են քննությունների։ Գրադարանն ունի հավատարիմ ընթերցողներ, որոնք դեռ խորթային ժամանակներից միջև օրը շարունակում են գիրք կարդալ։ Մենք ունենք տատիկներ, պապիկներ, որոնք մեզ մոտ են գալիս արդեն քանի-քանի տարի կարդում են մեր գրքերից, հաճախում են միշտ մեր գրադարանը, մենք էլ մեծ սիրով իրենց սպասարկում ենք։ Ընթերցողների հետ մենք կազմակերպում ենք միջոցառումներ, իրենք սիրով հրավերը ընդունում են ու գալիս մասնակցում են մեր միջոցառումների։ Կան մարդիկ, ովքեր վիճակի չեն հաճախելու գրադարան, հնարավորություն կա տնային սպասարկում կազմակերպելու։ Այդ մեկը մենք չենք կազմակերպում չկա այդ հնարավորությունը ցավոք սրտի։ Եղել են դեպքեր, երբ զանգեն եւ խնդրեն գիրքը հասցնել տուն, որևէ ընթերցող, որ չի կարողանում հաճախել գրադարան, բայց կուզենար որևէ գիրք կարդալ։ Այդ դեպքում մենք գնում ենք իրենց ընթարաջ եւ մեկի միջոցով կլինի թե բարեկամ, թե հարևան, թե ուղակի ընկեր, իրենց միջոցով մենք փոխարինում ենք գրքերը իրենց, իրենք կարդում են ու մեծ շնորհակալություն են հայտնում մեզ հայ գրականությունը parze պահանջված է։ Արտասահմանյան գրականություն, գեղարվեստական գրականության մասին է խոսքը։ Կարդում է։ Այո, միշտ էլ պահանջված է եղել, միշտ Ջուման, Ջեք Լոնդոնը, Հեմինգուեյը, Շեքսպիրեն վերցնում, ու շատ-շատ գրքեր, այո։ Դուք այնպես եք ներկայացնում, որ ինձ թվում է, թե ընթերցողի կապը գրադարանի հետ նախկինի պես ամուր է մեր բոլոր աշխատակիցները բարեհամբյուր գրադանավարներ են ու իրենց վերաբերմունքով ծեր կապ են ստեղծում ընթերցողների հետ։ Երևի ընթերցողին ձգելու մի միջոց էլ գրադարանում կազմակերպվող միջոցառումները պետք է լինեն։ Այո, այդ կապը մեր ընթերցողների հետ ամուր է, ես կասեի շատ ամուր, մեծ հաճույքով են գալիս մասնակցում մեր միջոցառումներին ու մենք էլ անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի իրենք մեզանից գող գնան։ Ամեն ձևի միջոցառումներ ենք անցկացնում տարբեր թեմաներով։ Այս վերջի միջոցառումը նվիրված էր Արցախյան պատերազմում զոհված տղաներին։ Առաջկայում ինչ միջոցառում եք նախատեսել կազմակերպել։ Գրադարանը նպատակ ունի միջև տարվա վերջ կազմակերպել պոեզիայի երեկո հայրենիքիս հետ խորագրով։ Գրադարանավարի օրը ինչով եք նշանավորելու։ Սովորական օր է լինելու ձեզ համար։ Միջոցառումներ չեն նախատեսվում, չգիտեմ մենք մերոնցով։ Ընթերցողները գիտեն, որ հոկտեմբերի 7-ը գրադարանավարի օրն է եւ այդ օրը շնորհավորում են ձեզ մեզ են շնորհավորում բարերով, քաղցրավինիքով, ծաղիկներով լինում են դեպքեր։ Մենք էլ իրենց նվերում ենք տարբեր գրքեր։ Գիրքը պահանջված չէ, երիտասարդությունը գիրք չի ընթերցում։ Նման կարծիքներ շատ ենք լսում։ Տեսնում եք, գրադարանում համոզում են, որ այդպես չէ։ Գիրքը սրբություն է, գրադարանը սրբավայր Գրքի միջոցով կարող եք բացել բազում գանձարանների փակ դռները։ Գրքերը մտքերի նավերն են, որոնք թափառելով ալիքների մեջ խնամքով տանում են իրենց թանկարժեք բերը սերնդից սերունդ։ Գրադարանը լույսի, բարու, գեղեցիկի տաճար է, եւ այդ տաճարի լուսաբաշ մշակները գրադանավարներն են։ Գրադարանը կրթում է մարդկային հոգին եւ միտքը։ Գրադարանը կամուրջ է անցյալի, ներկայի եւ ապագայի միջև։ Կա գրադարան, կա կրթություն, գիտություն եւ մշակույթ։ Չկա գրադարան, չկա ոչինչ։ Գրադարան առանց գրադարանավարի չի կարող գրագետ ու ճիշտ ծառայել։ Գրադարանավարը իր խորհրդատվությամբ բարի ու քնքու ժպիտով աշխատում է գոհացնել ընթերցողին։ Գիրքը գիտելիքի աղբյուր է։ Գիրքն է, որ մարդու ներաշխարում ոչնչացնում է ճարի սաղմերը, ծերմանում է սեր դեպի ծնողն ու հայրենիքը, դեպի ընկերը, դեպի մարդն ու գեղեցիկը, դեպի կատարյալը։ Քաղաքային գրադարանը 8 մասնաճյուղ ուներ, տարբեր թաղամասերում, արդեն երկար տարիներ գործում է միայն մեկը։ Այսօր գրադարանավարի մասնագիտական տոնն է։ Շնորհավորում ենք գրադարանային աշխատողներին, ովքեր համբերատարությամբ շարունակում են քարոզել գիրքը, դրանով իսկ չթողնելով, որ խզվի գիրք ընթերցող կապը։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։